L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Molt bona tarda. Ara sí, en directe. Ah, estrenem ara mateix, quan passa un minut de les 5 de la tarda d'aquest diumenge 20 de setembre del 2020, la segona temporada de del magazín sonor ecologista de la Vall d'Hostoles, l'Eco de la Vall. Moltes gràcies per continuar la sintonia de Ràdio Les Planes i Avui, com us dic, doncs, estrenem aquesta segona temporada. La vam començar ara fa tot just un any, al setembre del 2019 s'estrenava aquest programa aquí a la Ràdio Municipal de les Planes d'Hostoles, una emissora, per cert, que mai m'ha dit res del que haig de dir, del que no haig de dir, del que puc dir o puc deixar de dir, i per tant, molt agraït també en aquesta emissora que, eh, deixeu-me que faci aquest parèntesis i en mayúscules, una emissora que fa 40 anys, que aquest 2020 compleix 40 anys en antena, per tant, des del 1980 ja amatent amb la FM i posteriorment doncs, també continua la FM i també tenim eh, ara l'emissió en streaming a radiolesplanes.com, també a directe.radiolesplanes.com. Bé, doncs, tot un honor poder participar en aquesta emissora que ja fa 40 anys. Jo en tinc alguns més d'anys i, per tant, doncs, som dos quarantons aquí amb un munt de, de gent Bé, potser no tanta, podria haver-hi més gent participant-hi, però, en fi, eh, ja sabem que les xarxes socials i les plataformes d'internet estan, doncs, potser, no ho sé, deixant les ràdios locals i les televisions locals una mica al marge i, per tant, doncs, també amb orgull de poder reivindicar les ràdios públiques municipals com un mitjà de comunicació doncs, tan útil com qualsevol altre i també, malgrat la pandèmia mundial pel coronavirus, que, per cert, està molt relacionada amb la deforestació, i ho explicarem en els propers programes, malgrat les restriccions que puguin imposar-nos, doncs continuaré intentant explicar cada diumenge aquests canvis que hem de fer i podem fer des de les experiències locals, aquí a la Garrotxa i a Catalunya. Si voleu col·laborar amb el programa, podeu contactar al següent correu electrònic. Apunteu-vos-ho si teniu ganes de participar. ecodelavall.gmail.com I si voleu recuperar algun programa de la primera temporada o d'aquesta segona, teniu el podcast del programa per escoltar-los quan vulgueu al següent bloc. l'ecodelavall.org. Aquí sí que incloem la L. Tot junt, l'ecodelavall.org. I abans de, de continuar, vull afegir-vos un àudio d'un documental que el tractarem avui a la secció cinematogràfica del programa, però a nivell de, editorial, diguéssim, de presentació em sembla molt definitori. És el documental francès de Maine, demà, i he agafat un tall molt curtet per que pugueu doncs, escoltar una mica la situació d'emergència climàtica en la que ens trobem, a banda de l'emergència sanitària. L'emergència climàtica i la crisi ecològica doncs, és anterior i està molt vinculada, com deia, però és el que tractarem aquí. Per tant, quan he dit alguna cosa apocalíptica a vegades o que ho ha semblat, doncs algú, podrà pensar, algú podria pensar, bé, aquest, uh, aquest noi, <laughs> aquesta, aquest uh, jove, permeteu-m'ho que m'ho digui jo mateix, uh, aquest jove doncs, uh, està aquí sent alarmista, no? Doncs bé, uh, hi ha una llei que diu que tenim una emergència climàtica aprovada pel Parlament de Catalunya i per molts altres uh, parlaments de, del món. S'està legislant molt poquet, però Uh, qui vulgui tenir l'evidència científica legislativa, doncs la tenim però és que, a més, eh, ho diuen persones a, eh, a, eh, que són científics i que coneixen a, amb coneixement de causa a, aquesta situació, no? I us poso aquest tall del documental de Maine perquè doncs escoltem que ens trobem davant de la sisena extinció de la vida al planeta Terra, en aquest cas causada pels humans, per la nostra activitat. Així és que anem a escoltar aquest àudio i continuem Después eh, tindrem aquí a un colaborador. Anem a el audio. Toda nuestra civilización se mueve con combustibles fósiles, los fertilizantes y pesticidas, los materiales de construcción, los productos farmacéuticos son combustibles fósiles, las fibras sintéticas son combustibles fósiles, energía, transporte, calefacción e iluminación. Tras la primera y la segunda revolución industrial de los siglos XIX y XX, en las que desenterramos los combustibles fósiles de otra era y creamos la civilización en la que vivimos hoy en día, tenemos muchísimo CO2 en la atmósfera y ahora el metano y el óxido nitroso impiden que el calor del Sol vuelva a salir del planeta. Vivimos un cambio climático en tiempo real y he de admitir que yo subestimaba la velocidad a la que ocurría. Lo más aterrador del cambio climático es que cambia el ciclo del agua de la Tierra. Ese es el problema. Somos el planeta del agua y todo depende del agua. Por cada grado que aumenta la temperatura de la Tierra debido al cambio climático, la atmósfera absorbe un 7% más de precipitaciones del suelo. Se lo lleva hacia arriba y por eso estamos viendo precipitaciones más concentradas. Eso significa que todo el ciclo del agua está desequilibrado y hay más catástrofes con el agua. Ahora tenemos nevadas más intensas, inundaciones más espectaculares, sequías más duraderas, más huracanes, tsunamis y tifones de categoría 3, 4 y 5. Nuestros ecosistemas no pueden adaptarse a este cambio tan drástico en el ciclo del agua del planeta y está acabando con ellos. Los científicos dicen, en todos los estudios, que estamos en la sexta extinción de la vida en la Tierra. Esta es la noticia más importante que ha recibido nunca la raza humana desde que vivimos en la Tierra. Debemos entender la magnitud de esto. Solo ha habido cinco ocasiones en los últimos 450 millones de años en las que toda vida ha sido aniquilada. Es rápido, es un cambio en la química del planeta que provoca muertes masivas. Doncs hem escoltat aquest àudio que us comentava d'en Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin, economista i president de la Fundació de Tendències Econòmiques. Els documentalistes de The Main, mañana, demà, un documental francès estrenat el 2015 en aquest capítol dedicat a l'energia, li preguntaven si podem viure sense petroli i Jeremy Rifkin eh, responia amb aquest titular doncs, tan cridaner, eh? però eh, sintètic per entendre en la, en la situació en la que ens, ens trobem. No? Som davant de la sisena extinció. Extinció de la vida a la Terra, causada pel ser humà. Eh, ja ens parlava dels cicles de l'aigua. Ara hauria de passar l'entrevista d'en Joan Nespleda, que el tenim aquí. Eh, Joan, hola, bona tarda. Hola. T'escoltem, però... T'escoltem, però... A veure, Joan... Hola. Sí. Hola, hola. Hola. Bones, sí. Doncs, clar, el que hauríem de... <laughs> Tens tota la raó. El que hauria d'estar fent és posar música intentant solucionar-ho en lloc de, doncs, a fer aquest drama en directe. Eh, però, bueno, en fi, sóc, sóc així de d'ingenu. Eh, podria posar música, però en fi, és el que faré. Poso la música que tenia prevista, que és una percussió de Hank ben xula, i ho, int ho intentem, a veure. Vinga, doncs, eh, des després d'aquest eh, colabrot de, del desastre de la tècnica o del que pot significar a vegades l'autocontrol quan el locutor fa la producció, realització, presentació i tot alhora i amb, doncs, eh, sense assaig previ, com he dit, he dit abans, doncs passen aquestes coses, deixo la música i Aviam si torno amb el tema solucionat. disculpeu-me, disculpeu-me, perquè, doncs, no hi ha hagut manera, no he sigut capaç de, de connectar no he sigut capaç de connectar la trucada telefònica que tan, que tan amablement doncs, ens havia concedit en Joan Naspleda, com us deia, doncs, usuari de la cooperativa Som Mobilitat i també impulsor doncs, de, som Mobilitat a la Garrotxa, aquesta cooperativa de cotxes elèctrics que està a tota Catalunya, amb, amb molts socis que comparteixen aquests cotxes i que en són copropietaris i, per tant, els cotxes són de tota la cooperativa i els utilitzen només quan el necessiten i és una manera doncs, de poder estalviar emissions de gasos d'efecte hivernacle, que és el que produeix el canvi climàtic bateries elèctriques, doncs, un tema a part, eh, i tot el que ens hagués pogut doncs, eh, comentar en Joan Despleda, que si escolteu l'entrevista que vam fer al programa número 4, si no recordo malament, l'octubre de l'any passat, doncs veureu que ens hagués pogut explicar coses molt interessants. Toca acceptar la realitat, i em flagelaré després. En fi, doncs això és el problema perquè era el plat fort que teníem i per què és tan important la qüestió del transport. Doncs perquè, llegeixo textualment, a Catalunya l'ús i transformació de l'energia és el responsable del 72% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, les GEH, els gasos d'efecte hivernacle. I, per tant, la lluita contra el canvi climàtic es juga en el camp de l'energia. A nivell mundial és el 73% i l'agricultura o la gestió forestal, o més aviat la deforestació, doncs significa el 18% d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Els residus són el 3% i el 5%, el 5 és la indústria directament. A Espanya sabem, a Catalunya sabem que Endesa és la principal emissora de, de gasos d'efecte hivernacle. Mm, per tant, cal continuar, cal continuar amb la transició cap a les energies renovables, és el desitjable, és el que diuen els científics i és el que hauria de fer el govern de Catalunya després d'haver declarat l'emergència climàtica. S'ha de dedicar doncs, més recursos, però no només això, sinó que el que s'hauria de fer, diuen els especialistes, és fer-ho d'una manera democràtica, per tant participativa, amb la participació de la ciutadania, decidint com s'ha de fer doncs, aquesta distribució descentralitzada de l'energia. Aquesta és potser la paraula clau, la descentralització d'aquestes energies renovables arreu del territori i, per tant, doncs, no només a la Terra Alta, per exemple, eh, agrupar tots els grans megaparcs eòlics que després doncs, es distribueixin a la resta de Catalunya, perquè sabem que l'energia es perd pel camí, no? I tampoc doncs, és, és bo pels territoris, per les comarques que tinguin aquests megaparcs eòlics. Um, per altra banda, doncs, tenim les fotovoltaiques, que també doncs, s'haurien doncs, de, de desenvolupar molt més, i com, doncs, en principi, s'hauria de continuar fent. Com dèiem, a favor, a tope de les energies renovables, i algun dia, doncs, properament, espero que puguem fer aquesta temporada una entrevista amb amb en Pep Puig, un científic doncs, que coneix molt bé eh, el que són les energies renovables, que ens parlarà també doncs, eh, de com tancar les centrals nuclears sense que passi el que ha passat a Alemanya, doncs, que s'han mantingut doncs, a, eh, amb l'energia tèrmica, però, això sí, han tancat les centrals nuclears. Eh, va ser una decisió el 2012, degut a l'accident de Fukushima. Aquí, en canvi, a Catalunya i a Espanya és una decisió del govern espanyol, doncs aquest estiu es va decretar la pròrroga per 10 anys més de, per exemple, Vandellós 2, la central d'Escó, de Vandellós a Tarragona o la central d'Almaraz i Cofrens a València, doncs també, també estan eh, prorrogades. Eh, en fi, que és un tema que és més important del que ens pensem, perquè creiem que tenim l'energia subministrada automàticament, però no és així, i costarà doncs, canviar aquest oligopoli, i això és el que doncs, en Pep Puig l'haig de convidar, <laughs> ja ho faig a l'antena, eh, ho faré doncs, també personalment, perquè ens parli d'aquest projecte, del qual doncs, eh, un servidor que us parla també és partícip, juntament amb 200 persones més, eh, que ha fet possible doncs, la construcció d'un molí a la Noia, a la comarca de la Noia, i que és el primer, de fet, eh, això és la, el que té de significatiu, que és el primer molí d'energia eòlica, un aerogenerador, que doncs, s'ha doncs, finançat amb, amb la participació doncs, comunitària, no? ciutadana, de gent de la ciutat i de gent doncs, de, de les comarques de les comarques interiors, per entendre'ns. I, per tant, doncs, aquestes sinergies entre l'urbà i lo rural ha permès, eh, amb aquesta fórmula independent i autònoma d'aquests partíceps, doncs, finançar un projecte costós, però que amb la suma d'aquests eh, micromecenatges, per entendre'ns, d'aquests partíceps, doncs, eh, s'ha pogut construir després d'un llarg camí, això sí, després de 10 anys exactament, des del 2009 que es va començar amb aquest projecte, doncs finalment el 2019 es va poder connectar a la xarxa un gran aerogenerador, com us deia, a Pujalt i que subministra energia doncs, en aquesta població per tot l'any i, per tant, ja tenen aquesta autonomia i independència de l'oligopoli del que pugui passar amb la crisi energètica. L'anunciada crisi energètica i fem una pauseta musical i continuarem amb més coses perquè tenim encara eh, aquests àudios del documental The Main eh, que es tradueix eh, del francès al català com demà o mañana el castellà que va tenir molt d'èxit i encara tenim doncs, uns quants àudios més també tenim altres suggerències literàries abans d'aquesta sugerència cinematogràfica, que és la secció del documental o de la pel·lícula, i tenim doncs, més coses per compartir. Així és que quan passen tres quarts de cinc de la tarda, 15 minutets per arribar a les 6, ens queda encara una bona estona fins a les 7 per poder compartir més continguts amb aquest primer programa accidentat ja per estrenar-nos en directe doncs, amb el problema tècnic que no he pogut solucionar. Seguim endavant perquè el veritable drama no és això que ha passat, que és una qüestió tècnica, que espero doncs, a, a poder resoldre perquè haurem de fer més entrevistes telefòniques, però com que el drama veritable és el de la crisi ecològica, estem vivint la sisena extinció de la vida al planeta Terra i això vol dir doncs, que estem matant, estem matant literalment a moltes espècies. Recentment el 72% de les espècies doncs, desaparegudes, ens deia una ONG, però és que també ens ho deien els panells dels de, científics de Nacions Unides que informen eh, anualment doncs, d'aquesta doncs, pèrdua de biodiversitat. Si no tenim biodiversitat, estem morts, així de clar. Per tant, no pot existir el monocultiu, però tampoc pot eh, quedar-se només l'homo sapiens eh, ben estúpid eh, si no reacciona davant d'aquesta situació que significarà doncs, més incendis. Ho hem vist a Austràlia, ho hem vist a Califòrnia i Brasil eren els tres exemples, però en tenim d'altres com a Sibèria o a l'Àfrica doncs, que estan cremant eh, d'una manera molt virulenta i abans de continuar amb el documental de Maine, de Domoin, no sé com es pronuncia en francès, eh, una petita pausa amb Dolly Parton i continuem aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes.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 Esas mismas ideas impulsan Transition Network, el movimiento creado por Rob Hopkins en 2008. Para enfrentarse al cambio climático y acabar con la dependencia del petróleo, los transicionistas creen que los habitantes deben producir casi toda su electricidad, cultivar su propia comida y relocalizar parte de su economía. ¿Por qué es importante que aprendamos a ser autosuficientes en las ciudades? Recuerdo que cuando tenía 18 años y acabé el instituto, un día fui a ver las notas de los exámenes. No me habían salido muy bien, eran pésimas. Y recuerdo sentarme con mis amigos fuera del instituto, al sol, en un día como este. Yo miraba a mis amigos y pensaba, no tenemos remedio, somos todos unos inútiles. Si naufragáramos en una isla desierta, no sabríamos ni comernos unos a otros. Todos juntos no sumábamos ninguna habilidad. Y yo creo que cuando eso ocurre, cuando la gente se junta y no tiene ninguna habilidad, se relaciona de manera muy diferente que si se juntan y se sienten capaces de todo. Siguen siendo dos personas distintas, pero la calidad es muy diferente. Entonces, cuando dos comunidades o dos economías interactúan y ambas dependen por completo de ah, comprar todo a todo el mundo y ya no fabrican nada, la calidad de esa interacción difiere mucho de los lugares resilientes, con una cultura gastronómica muy fuerte y que generan gran parte de la energía y gestionan su propia agua. Todnes tiene la suerte de contar con muchos proyectos activos Así que si me ocurran ahora, yo estoy involucrado en dos. Uno es para fomentar el uso de la bicicleta en Totnes, pero además también formo parte del equipo local de moneda. Las monedas locales son proyectos muy interesantes porque plantean esta cuestión. ¿A quién se le permite imprimir dinero? ¿Quién puede imprimirlo? En Totnes tenemos un billete de 21 libras. ¿21? Si se puede, ¿por qué no? <laughs> Y bueno, creo que la idea es que si queremos tener una economía local más resiliente y donde el dinero circule localmente, cada vez que te gastas una libra local en un negocio local, esta circula más veces, genera unas 2,50 libras de actividad en la economía local. Pero si compras en un supermercado, se generará una con libras de actividad. El dinero se marcha y lo que debe hacer el dinero en una economía más resiliente es circular tantas veces como sea posible. Entonces esto en Totnes vale 21 libras. En el pueblo de al lado no vale nada, no tiene ningún valor. Por eso son una herramienta muy útil para crear esa resiliencia. No rechazamos la libra esterlina. Es una moneda complementaria, paralela. También son muy bonitas porque son un homenaje al lugar y a su cultura y a su historia. Esta es una libra de Brixton y tiene a David Bowie en el billete de 10 libras y mola mucho más que la reina, lo mires por donde lo mires. ¿Y es legal hacer un billete de 21 libras de totnes? Bueno, cuando empezamos, creamos un comité de asesores formado por economistas alternativos, eminentes economistas alternativos, y les preguntamos, ¿es legal hacer esto? ¿Es legal que lo hagamos? Esta es una de las primeras libras de totnes. ¿Es legal imprimirlos y hacer como que valen una libra? Y nos dijeron, no tenemos ni idea. Hacedlo y a ver qué pasa. Pues, pues menudo comité de asesores. Los comités de asesores normalmente no son así. Así que al final lo hicimos e inspiramos a otros lugares. En Luis crearon la Libra de Luis y después Bristol, Brixton y otros. Bé, doncs estem escoltant eh, aquest capítol dedicat a l'economia del documental francès Domaine, demà, eh, mañana, estrenat el 2015, va tenir molts eh, espectadors, va tenir una audiència molt gran, perquè ens mostrarà doncs, exemples. I això és el que volem fer també aquí, en aquest programa, a l'Eco de la Vall, parlar d'exemples. I, de fet, l'any passat, el 2019, ja vam estar parlant amb un company de la Ecoxarxa, que també doncs, té la seva pròpia moneda, aquí a la Garrotxa, a Olot concretament, amb els trocs. Hi ha un centenar de socis d'aquesta doncs, ecoxarxa que utilitzen els trocs i també un sistema virtual per poder doncs, a, a fer les seves transaccions, per entendre'ns, utilitzant la terminologia capitalista, les seves transaccions, en definitiva, intercanvi, amb una moneda que no és especulativa ni depèn de, de cap banc central. Això ho trobareu al podcast del programa l'ecodelavall.org que va ser un dels primers que van fer el 2019. I això és el que ens parla també doncs, en aquest documental francès. Si seguim una mica més endavant, veurem que té molta relació a aquestes monedes locals per afavorir els productors locals i també doncs, per afavorir una economia que també pot ser doncs, eh, més respectuosa amb el medi ambient perquè tot lo, lo local també doncs, ha de tenir aquest valor doncs, eh, de respecte del medi, del medi ambient en aquestes economies complementàries eh, que no sempre alternatives, complementàries. Seguim escoltant eh, aquest tall. En realitat, nadie estaba seguro. Thomas Jefferson dijo Quien tenga el poder de crear dinero, tendrá el poder de gobernar la nación. Y bueno, valía la pena averiguar quién tenía de verdad el poder. Fuimos a ver a Mark Barton, investigador de la Universidad de Bristol, y le preguntamos quién tiene el poder de crear dinero. Casi todo el dinero que existe lo ha creado la banca privada. Y tienen sus propios motivos. Básicamente lo crean para que sus accionistas ganen dinero. Por eso lo crean. No lo hacen para beneficiar a la sociedad ni para hacer nada que necesite nuestra sociedad. El dinero afecta continuamente a todos los aspectos de nuestra vida y a toda la sociedad, pero no entendemos cómo se crea, no entendemos cómo nos afecta. Debemos empezar a preguntarnos cómo se crea el dinero y de qué manera nos afecta. ¿Y cómo se crea el dinero? Básicamente. Bueno. Imagina que tengo seis años. Pues el dinero lo crean los bancos cuando conceden un préstamo. Entonces, si yo soy un banco y tú vienes y me dices, quiero un crédito de 10.000 libras para un coche, yo evalúo si creo que vas a poder devolverme el dinero. Sí, yo creo que sí. Entonces escribo 10.000. Introduzco los números en tu cuenta y ya tienes el dinero. Sale es dinero nuevo. ¿De la nada? Sí. ¿Y ya está? Sí. Lo escriben en el ordenador. No hay más. <laughs> ¿Se, ¿se cree así? ¿Crees que estoy loco? <laughs> Sí. Pero estaba pensando que me encantaría poder hacer eso. Sí. Poder meterlo en mi cuenta. Sí. Obviamente hay restricciones en el procedimiento. No pueden meter 10.000 uh, libras en su cuenta para gastárselo en lo que quieran. Está muy ligado a los préstamos. Todo el dinero que se crea se crea de esa manera, como deuda, y con un interés que se ha de pagar por esa deuda. Y cuando tú me devuelves ese dinero, ese dinero ya no está ahí. Ya ha salido del sistema. Por eso, para que la economía funcione, tienen que seguir prestando dinero. Si no, el dinero desaparece y tenemos una recesión tremenda. Pero no tiene fin, porque todo el mundo ya está endeudado. Y tú dices que debemos seguir pidiendo préstamos, préstamos, préstamos y más préstamos para hacer que la economía siga funcionando. Así funciona en estos momentos, sí. Si no pedimos préstamos, no hay dinero. Menuda locura. Henry Ford, el fundador de la dinastía, Decía que si los americanos entendiesen cómo funciona el sistema bancario, habría una revolución al día siguiente. Y creo que tenía razón. Bernard Lieter es economista. Estudió en el MIT con el ganador del premio Nobel Paul Krugman. Ha sido consejero de compañías multinacionales y desempeñó un alto cargo en el Banco Nacional de Bélgica, donde implementó el Ecu el precursor del euro. Todas las sociedades patriarcales de la historia han seguido el mismo modelo que seguimos utilizando hoy, el monopolio monetario con intereses. Y es lógico, puesto que es un mecanismo que concentra los recursos en la cima sin que la gente se dé cuenta. Incluso el sistema soviético o el sistema chino se basaban en el mismo concepto, crear una moneda única a nivel nacional mediante deudas bancarias con intereses. Este es el mecanismo más común. Todas las divisas mundiales son iguales. Tenemos un pinar mundial en el que los pinos pueden ser grandes, pequeños o anchos, pero todos son pinos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? No se nos puede caer un cigarrillo. Al menor descuido, Saldrá todo ardiendo. Los cursos de economía son un lavado de cerebro para hacer creer que todo hay que hacerlo con una sola moneda porque es más eficaz. Y no digo que no lo sea, pero es mucho más frágil. No es resistente. Podemos fijarnos en cómo funciona un ecosistema natural y aplicarlo directamente a la economía. ¿Qué tienen todos esos ecosistemas tan diferentes en común? Que no dejan lugar al monocultivo. La diversidad es imprescindible. Yo creo que el euro es necesario. Que incluso necesitamos una moneda mundial que no sea la moneda nacional de nadie. Y necesitamos también una moneda por barrio. Eso es un ecosistema. Doncs aquest és eh, el capítol dedicat a l'economia que, com veieu, està molt relacionat també amb els ecosistemes naturals perquè poden partir doncs, de la mateixa base que com més biodiversitat, doncs, més afavorida està la vida i, per tant, també com més monedes locals hi hagi, més s'afavoreix en aquest cas doncs, que no hi hagin doncs, problemes econòmics pels ciutadans o, o pel, pel petit comerç, com comentarem després també, perquè és evident que aquesta pandèmia, aquesta crisi que ha limitat eh, l'oferta i la demanda i que implica una transformació amb les plataformes digitals i una acceleració en els models laborals, robotització i pèrdua doncs, de llocs de treball. En fi, doncs, eh, això també té molta relació amb, amb aquesta transformació ecosocial que volem fer i, per tant, que la crisi econòmica no ens impedeixi de fer els canvis necessaris, al contrari, que ens serveixi d'impuls per doncs, implementar aquests canvis. Ya había 2.000 socios. Hoy, el WIR parece un banco cualquiera. Oficialmente, Suïssa tiene dos monedes, el franco suizo i el franco WIR. Bé, ara has parlat d'un altre exemple d'un banc que, que no és doncs, especulatiu, i us apunto a, a aquesta dada que a mi em, em va deixar una mica doncs, garrativat. La vaig llegir l'altre dia. Entre el 2015 i el 2019 van tancar 22 botigues al dia 22 botigues cada dia de petits comerços, s'entén, a tota Espanya. Degut a la crisi econòmica que no han superat, a diferència de les grans superfícies com Mercadona, per exemple, i ara degut a les noves plataformes digitals com Amazon. I, per tant, imagineu, doncs, què passarà ara, aquest any 2020 o el 2021, amb, amb la pandèmia, que, com us deia, és una crisi d'oferta i demanda. El mateix passa amb, com deia, les plataformes digitals que estan menjant-se el petit comerç. Però, com he recordat, això ja ve de molt abans. Ja estava passant amb les grans superfícies, els grans supermercats, que mm, els hi traien els clients als petits comerços, i ara passa amb les plataformes digitals. Per altra banda, i aquest és l'altre titular que vull que recordeu. Hi ha un estudi, o hi ha estudis, que diuen que per cada un lloc de treball que es crea, ara i a partir d'ara, en el futur, la tecnologia en destrueix o en destruirà set. I, per tant, per cada un lloc de treball que es crea, se'n destrueixen set. Això és degut a aquest model de robotització de la indústria i de digitalització dels serveis. l'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Aquesta setmana s'ha confirmat la fusió, en diuen, de Bànquia, la banca pública, que el govern ha privatitzat i que absorbirà CaixaBank, la famosa caixa mm, que doncs, ha deixat de ser una, una caixa i que és un banc eh, especulatiu com qualsevol altre i la seva fundació, que és la propietària de CaixaBank, comprarà Bankia i s'ha parlat molt d'aquesta absorció, d'aquesta disputa entre Madrid i Barcelona, ficant pel mig el tema identitari, el tema independentista, i molt poqueta gent s'ha plantejat a eh, eh, realment l'estafa que significa un banc, com estem explicant aquí a, eh, a través d'aquests àudios. Un banc és una estafa, ho ha explicat molt bé doncs, aquest economista que hem escoltat abans, que ens deia que el diner és deute. El diner és deute. El diner és és deute. Es crea a partir del deute. No existeix. Eh, només existeix amb una proporció molt petita, que potser, si és del 20%, doncs ja serà, ja serà alguna cosa. Els bancs no tenen més de, del 15 o el 20% del diner a les seves caixes. Tot l'altre són números i dígits. Si anem tots al banc a demanar el diner, no ens el donaran perquè no el tenen i, per tant, eh, tenen una petita part que sí que es pot anar subministrant i això és delicat de dir, si no es diu bé, sobretot, si no s'utilitzen les paraules correctes, perquè és cert que el diner el veiem circulant, però el diner que circula doncs, és una petita part, també, com el, que, com el diner de reserva que tenen els bancs és una petita part, també ho és el que circula pel carrer. La gran majoria del diner, i ara us dono una dada que també diu el documental, el 85% del diner el creen els bancs privats o pel Banc Central, a partir de la, la seva impressió en un primer lloc i després a partir dels teclats dels ordinadors que tenen els bancs un cop tu li demanes un crèdit. No et dona el diner eh, tu l'estàs creant eh, amb el teu deute. Bé, doncs, ens ho explicarà molt millor eh, aquest eh, personatge que doncs, té aquest banc complementari a Basilea, crec que és, a Suïssa, del documental que seguimos Domain. Dado que esta moneda solo circula entre las 60.000 pymes que forman parte de este sistema y no se puede utilizar fuera del mismo porque no tiene ningún valor. Es el mismo concepto que Rob nos explicó en Totnes. La idea es evitar que el dinero vaya a parar a las multinacionales y proteger el ecosistema económico. Para que el sistema funcione hay que crear muchas interacciones, que los negocios sean tanto proveedores como clientes. Si un tipo tiene un bar, compra las mesas en Weir a un fabricante. Este contrata a un carpintero que compra madera en Weir a una empresa maderera. Y después, el leñador se toma algo en el bar del principio, etcétera, etcétera. Y voilà, para hacer negocios fuera de la red, cambian a francos suizos, a dólares o a euros. Entonces, ¿quién emite esa moneda? ¿Cómo, cómo se fabrica? Porque en el sistema clásico, la moneda se crea por el Banco Central y por el crédito. En este caso, la crea el Banco Weir. Y puede crearla muy barata, porque al no estar en el gran mercado financiero, no le eh, cuesta nada, lo que significa que puede dar créditos a un interés mínimo. Entonces tiene intereses. Antes decía que... Los créditos tienen unos intereses muy bajos. Entonces, ¿qué no tiene interés? Los bienes. Vale. Es decir, que si uno tiene dinero en la cuenta, no obtiene beneficios. Exacto. Entonces, no los obtiene. No interesa guardar. Para nada, no interesa porque no hay intereses. No podemos convertirnos en multimillonarios con Will. <laughs> Podríamos serlo, pero no interesa. Es curioso. No interesa ser millonario. Es verdad que es otro mundo. ¿Y cree que si hay otra crisis económica muy fuerte, este tipo de sistema, el de una moneda complementaria, puede ser una solución real? Puede ser una solución en regiones frágiles, como en el caso de Grecia. Si hubiese un WIR griego, se podría volver a activar su economía porque ese queer griego sería inservible en Suiza, en América o en Londres, en las bolsas. Porque enviar millones de euros para que vuelvan a desaparecer del país en 48 horas y acaben en manos de los especuladores de las grandes bolsas europeas y americanas no sirve de nada. Por tanto, tiene que haber una moneda que solo se pueda utilizar en esa economía frágil, de modo que solo esté en circulación en dicha economía. Porque ya no es solo que el dinero desaparezca rápido, sino que no pueden pedir préstamos. No pueden pedir ningún préstamo cuando se trata de dinero que crean ellos. No me refiero a un sistema alternativo, sino a un sistema complementario. De hecho, no podría tener ninguna de estas ventajas si algún día se convirtiese en una alternativa al otro sistema empezaría a padecer los mismos males. Es posible para ciudades y negocios crear una moneda sin crear deuda. Bristol, donde trabaja Mark, es uno de los mejores ejemplos de una moneda local en desarrollo. Su colega Kiaran nos acompañó al mercado. ¿Cualquiera puede crear dinero? Cualquiera puede crearlo, sí. Para que tenga éxito y pueda cambiar el sistema de verdad, hay que hacerlo a cierta escala. Hace falta cierta cantidad de gente dentro de un sistema, dentro del sistema que crees, que estén ahí, que intercambien los bienes y servicios que necesitamos para vivir, ya sea comida, electricidad o transporte. Tienes que tener gente que crea y confíe en el mismo sistema eso es lo que hay detrás del dinero, el fenómeno social de la confianza. Y muchos de los problemas con el sistema financiero internacional es que hay muchas compañías grandes a las que no les interesa el lugar donde están. No tienen el mismo interés en que haya una comunidad y una sociedad que funcione bien y prospere que el interés de la gente que vive y trabaja en la economía real. Y es increíblemente fácil. Solo tienes que ir a uno de los negocios que cambie libras esterlinas por libras de Bristol y las puedes gastar en unas 800 tiendas y restaurantes de la ciudad. Doncs bé, eh, aquest és eh, l'altre exemple de Bristol. Ens han comentat també de Brixton, un altre que no és Bristol, i també a Totnes, Anglaterra. Exemples de monedes locals complementàries a la lliure, ja sabeu que a Anglaterra doncs, no tenen l'euro i això també, doncs, com us comentava, ho podeu trobar a l'ecoxarxa i podeu conèixer doncs, els companys de l'ecoxarxa els divendres al Mas Les Mates d'Olot, cada divendres a, a la tarda, um, per poder doncs, a, a compartir el, els vostres productes i serveis utilitzant el troc, aquesta moneda pròpia, complementària, com deia, i també doncs, el sistema el sistema virtual, que també funciona. Continuarem amb més qüestions en aquest primer programa de l'Eco de la Vall d'aquest diumenge 20, diumenge 20 de setembre del 2020, ara fa tot just un any, el setembre del 2019, començàvem aquesta aventura radiofònica aquí a l'emissora municipal de Ràdio Les Planes amb un programa que pretén doncs, mm, bueno, compartir els valors del naturalisme, també fer divulgació perquè puguem cuidar el medi ambient natural i, en definitiva, fer pedagogia mediambiental per conèixer quina és la realitat d'aquesta crisi ecològica, que en diem crisi ecosocial, perquè de fet, el model econòmic, per, per entendre'ns i dir-ho clar, el model econòmic actual és el que ha provocat la crisi ecològica. Així de senzill, oi? Eh, es podia haver fet de moltes maneres, però eh, aquest afany de lucre, aquest afany, doncs, aquesta avarícia, doncs, eh, i també doncs, aquest model equivocat, perquè tots els models poden ser equivocats sense que hi hagi avarícia ni pretendre especular, eh, doncs el que ha fet ha sigut doncs, eh, acabar amb molts ecosistemes, doncs, eh, provocar doncs, a, aquest augment de temperatura degut a les emissions de gasos d'efecte hivernacle que està transformant doncs, a molts, molts territoris i que, com ens ha dit abans a, eh, en el primer tall d'aquest mateix documental, eh, l'economista Jeremy Rifkin eh, ens deia que estem vivint, com en recorden tots els científics, estem vivint la sisena extinció de la vida a la Terra. No ens podem quedar sols ni amb la meitat de la biodiversitat que tenim, perquè llavors eh, ho passarem molt malament. No ens podem quedar sense els aiguamois, com per exemple aquest al Brasil, que eh, està cremant aquest estiu, el Pantanal, l'aiguamoll continental més gran del planeta Terra. Està al Brasil, en frontera amb, amb Paraguai i Perú, si no ho dic malament. El Pantanal, doncs, eh, un lloc on, per exemple, viuen els 80 jaguars, aquests felins extraordinaris, els 80 jaguars que possiblement doncs, a hores d'ara siguin uns quants menys. I, I, per tant, si hi ha jaguars, no és que sigui doncs, una cosa exòtica molt bonica que, que hem de defensar, sinó que implica que hi ha uns ecosistemes molt saludables, amb molta biodiversitat i que són doncs, uns ecosistemes que no només ens serveixen per regular el clima, sinó que ens afavoreixen la salut de tots els animals, de tots els sers vius i també doncs, a, el del ser humà també, perquè afavoreixen doncs, eh, no només a, que es reguli la temperatura del planeta, com dèiem, de la biosfera, i per tant doncs, eh, no pugin les temperatures i no es destrueixin eh, aquests ecosistemes ni, ni mimbi, moltes espècies que no poden suportar les sequeres, sinó que ens podem quedar sense aigua per aquestes pròpies sequeres o per les corrents d'aires que hi ha i coses més complexes que els meteoròlegs eh, ens sabran explicar molt bé i ja ho estan fent i ho intentarem doncs, anar explicant també aquí al programa d'una manera doncs, el més clara possible. Jo no sóc periodista, no sóc eh, tampoc científic, intento doncs, eh, comunicar el millor possible doncs, a, a través dels convidats o alguns textes o àudios que pugui seleccionar doncs, a, a aquestes certeses científiques com deia ara, el Pantanal, però també a Austràlia va ser realment una tragèdia doncs, molt bèstia, no? Eh, milions d'espècies que van morir i, per tant, jo crec que Austràlia ja ha canviat completament eh, completament no, però eh, d'una manera doncs, eh, molt gran la, la seva doncs, geografia, no només eh, a nivell de, de paisatge eh, vegetal o animal, sinó també a nivell humà, perquè eh, serà més difícil poder sobreviure allò en llocs que han estat cremats i que trigaran dècades en, en recuperar-se. Els incendis és un exemple clar i ara, doncs, per canviar a eh, la secció literària, recupero un llibre que ja és el llibre de capçalera, de moment, del programa, que es diu Canto jo i la muntanya balla, de l'escriptora catalana Irene Solà, i us posaré un àudio d'una lectura que vaig fer aquest estiu, a la versió d'estiu de l'Eco de la Vall, i per tant ja la tinc gravada, i em permeteu que, que respiri, i per tant, amb la meva veu, us comparteixo el conte Les trompetes, que és màgic i per tant que a través de la literatura també ens ajudarà a entendre doncs, el que és la natura, no? a, a aquesta cosa que alguns creients doncs, podran dir miraculosa, eh, els que som mateus doncs, eh, pensem doncs, que és una cosa extraordinària, que la pròpia vida al planeta Terra és extraordinària i, per tant, l'hem de preservar perquè nosaltres eh, som uns convidats més de, a aquest gran ecosistema, aquest gran organisme viu que és el planeta Terra. Així és que anem a escoltar les trompetes i a veure si, a poc a poc, a mesura que avanci la lectura, endevineu de què es tracta. Uh, perquè es tracta d'uns certs vius que habiten els boscos. Això és l'Eco de la Vall, quan passen 23 minuts de les 6 i continuarem en directe, com tots els diumenges, fins a les 7 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Les Planes. Les trompetes. El barret d'una és el barret de totes. La carn d'una és la carn de totes. La memòria d'una és la memòria de totes. La foscor. Sí, la foscor. Com una abraçada, deliciosa, protectora, acollidora. Com una caiguda, incipient, la terra. Com una manta, com una mare, negra, humida. Som totes mares aquí, som totes germanes, tietes, cosines. I aleshores ve la pluja, recordem la pluja, la recordem sobre la pell, sobre el barret fosc de les que la, la rebien. Mmm, li deien, mmm, i se la bevien. Abans, mmm, dèiem, mmm, la pluja, i ens la bevíem. Ens la bevíem amb les trompetes elàstiques que teníem llavors. Ens la bevem amb les trompetes negres d'ara. Ens la veurem amb les boques fermes fosques, obertes, que tindrem després. La pluja fa tic, tic, tic, la terra se l'empassa. La pluja fa tic, tic, tic, nosaltres ens l'empassem. La pluja ve de llocs i saps coses. Si està bé aquí sota, si està bé en aquest bosc, en aquest tros de terra, en aquest tros de món, la pluja ens desperta, d'un despertar fresc i renovat. La pluja ens fa grans, ens fa créixer. Germanes, amigues, mares, jo, que sóc totes vosaltres, bon dia, bon viatge, benvingudes, ben tornades, i llavors sortim, sortim, sortim com hem sortit tantes vegades. Ara, ara, a poc a poc, a poc a poc, si tenim en compte el forat petit, suau, delicat, fosc, que li fem a la terra negra, a la molsa verda, al nostre cap primirenc, diminut, a poc a poc, si tenim en compte el deambular del bosc, els milions de milions de pluges que ens han caigut a sobre, els milions de despertars, de caparrons, de matins, de llums, de bèsties, de dies. Benvingudes! I recordem el bosc, el nostre bosc. I recordem la llum, la nostra llum. I recordem els arbres, nostres, cadascun. I recordem l'aire, i les fulles, i les formigues, perquè aquí hem sigut sempre, i aquí serem sempre, perquè no hi ha principi ni final, perquè el peu d'una és el peu de totes, el barret d'una és el barret de totes, les espores d'una són les espores de totes, la història d'una és la història de totes, perquè el bosc és d'aquelles que no es poden morir, que no es volen morir, que no es moriran perquè tot ho saben, perquè tot ho transmeten, tot el que s'ha de saber, tot el que s'ha de transmetre, tot el que és, llavor compartida, l'eternitat, cosa lleugera, cosa diària, cosa petita. Va venir el senglar, la boca fosca, les dents molles, l'aire calent, la llengua grossa. Va venir el senglar i ens va arrencar. Va venir l'home i ens va arrencar. Va venir el llamp i va matar l'home. Va venir les dones i ens van collir. Van venir les dones i ens van cuinar. Van venir els nens, van venir els conills i els cabirols, van venir més homes i duien cistells, van venir homes i dones i duien bosses, duien navalles. No hi ha pena si no hi ha mort, no hi ha dolor si el dolor és compartit, no hi ha dolor si el dolor és memòria i saber i vida. No hi ha dolor si ets un bolet. Van caure pluges i ens van fer grosses. Van marxar les pluges i va venir la set amagadetes, amagadetes, esperant la nit fresca. Va venir els dies secs i vam desaparèixer. Va venir la nit fresca i ens vam esperar més. Va venir la nit humida. Va venir el dia humit i vam créixer. Plenes, plenes de totes les coses, plenes del saber i del coneixement i de les espores. Les espores volen com marietes. Les espores són filles i mares i germanes, tot alhora. Cada espora com una caiguda, com una mare, com una llavor, com una marieta. Espores que heu conegut tots els homes i tots els llams i tots els senglars i les olles i els cistells i els conills. Les espores dormen sota la terra fosca, humida. Guarden a dintre tots els despertars, totes les dents de senglar, totes les mans de dona. Guarden a dintre els barrets i la carn i la memòria, adormides, cargolades, sota la foscor, buscant l'abraçada fent camins i fent vida i fent fongs i records. La foscor. Sí, la foscor com una abraçada, deliciosa, terrosa, protectora, acollidora, incipient. I la pluja, com una font. Recordem la pluja, la recordem al fons del començament, en la foscor del principi. La recordem sobre el barret fosc de les que la rebien. Abans, mmm, li deien, mmm, i se la bevien Després la pluja freda. Mmm, deien, mmm, la pluja tèbia. La pluja que és petita i la que és grossa. Les trompetes, un conte d'Irene Solà dins del llibre Canto jo i la muntanya balla, publicat per llibres Anagrama. Doncs aquesta és la lectura d'aquest diumenge, una lectura gravada, això sí, que vaig fer aquest estiu. Potser alguns que estigueu escoltant ara el programa també vau escoltar-me aquest estiu amb, amb les nits musicals que vaig compartir aquest juliol i agost. Eh, I vaig aprofitar aquestes nits musicals per doncs, eh, fer alguna lectura, molt poquetes. Aquesta és una que va quedar doncs, ben registrada i, evidentment, doncs, eh, com heu pogut escoltar, ens parlava dels barrets, les espores, els cistells i el bolet. Ens parlava dels bolets. Irene Solà, amb aquests, ah, aquesta col·lecció de contes. De fet, a, ah, a la primera temporada vaig llegir també el conte dedicat a l'os, aquest mamífer dels boscos que tímidament doncs, eh, estan repoblant el Pirineu amb moltes dificultats, com segur que sabreu, perquè doncs, s'ha doncs, fet algun documental a, eh, a TV3 no fa massa recentment que parlava d'aquest conflicte i també perquè mm, crec que va ser abans de l'estiu, aquesta primavera, doncs va morir d'una manera misteriosa, diguéssim, un os, eh, que ara no recordo com se diu, un os que hi havia a la Vall d'Aran, a les muntanyes de la Vall d'Aran, i que, sense que ningú li disparés, eh, sense que doncs, encara s'hagi eh, sabut quina és l'autòpsia eh, real i quina és, el, quina és la causa real, eh, doncs eh, es mantenen molts dubtes de, de què, què ha passat amb aquest ús, perquè sabem que hi ha molts interessos doncs, que, bé, que hi ha molts grups, eh, moltes persones a qui no agrada els ossos perquè doncs, ataquen el bestiar, cavalls, eh, ovelles, etc. Evidentment, això mm, és un perill, però jo crec que si es regula bé doncs, no ha d'haver-hi cap problema. Eh, el que també doncs, eh, s'ataca sense pietat són els bolets, els pobres bolets, que quan arriba la temporada també, doncs, Déu-n'hi-do com, com s'arrassa amb les caravanes de, de boletaires i de pixapins, també, <laughs> permeteu-me que ho digui, que van a, a, a caçar els bolets, però que també està bé que sigui doncs, un recurs lliure i que doncs, la gent pugui recol·lectar-los. Evidentment, vivim en un país on la majoria del territori boscós doncs, és de propietat privada i això doncs, també s'ha de tenir en compte que pocs boscos públics i encara menys comunals o comunitaris doncs, queden per poder-ne fer una gestió més democràtica. No? Uh, en fi, aquest és un altre tema que també tractarem, la qüestió de la gestió forestal. I aquí tenim també un conflicte d'interessos que també hem comentat a la, a la primera temporada i seguirem comentant aquesta temporada. Ara farem una incursió amb la qüestió també de la gestió política, de, aquesta crisi ecològica que fa 40 anys, atenció perquè fa 40 anys, l'inimitable i el grandíssim comunicador ambientalista Fèlix Rodríguez de la Fuente ja explicava en els seus programes de ràdio i de televisió d'aquesta manera, per exemple, amb aquest tall que podem escoltar a continuació. Són cinc minutets on ens parla de la ciència versus la ignorància dels polítics. Si bien conocemos con una gran claridad ya cuáles son los procesos que tienen lugar en los ecosistemas terrestres, si bien sería posible copiar esos procesos para que la propia humanidad les llevara a cabo, sin embargo, los ecólogos y en definitiva los sabios tienen muy poco que hacer aún en el presente y en el futuro próximo de la humanidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque, aunque parezca mentira, cuando la humanidad tiene que tomar una medida inmediata, drástica, absolutamente trascendente, cuando a usted, por ejemplo, le tienen que operar de apendicitis, llama a un científico, a un médico, a un cirujano para que lo haga. Cuando usted o yo tenemos que curarnos una pulmonía, echamos mano de un antibiótico que ha sido descubierto por un científico cuando hay que hacer un puente para que pase sobre él un ferrocarril que no queremos que se caiga en el momento en que vamos dentro, echamos mano de otro científico, de un ingeniero. Ahora bien, cuando se quieren tomar medidas a medio y a largo plazo, quien lo decide es un hombre que generalmente tiene muy poco de científico y si lo tiene es por casualidad. Es un político, en la base de cuya política hay filosofía, pero muy pocas veces tiene que tiene unos asesores, unos asesores científicos a los que puede escuchar o no, pero que generalmente les escucha en función de la importancia que tenga su asesoramiento para su campaña electoral o para sus presupuestos de acceso al poder o de permanencia en el poder. Aunque parezca mentira, amigos míos, la ciencia nos puede otorgar los elementos que precisamos para salvar la humanidad. Sin embargo, las decisiones no pueden aún tomarlas los científicos. Las toman los políticos. Y en la base de los políticos, los filósofos, los que siempre se han considerado como portadores de la verdad. Se han cansado de decir los científicos que no se puede montar una sola fábrica sin una planta depuradora convenientemente instalada. La verdad es que no se ha montado una sola fábrica con la planta depuradora o transformadora o recicladora de los elementos que esa planta industrial está echando a la naturaleza, porque la administración ha decidido que eso sería demasiado caro y que se perdería la capacidad competitiva del producto que se engendra en esa unidad industrial. De nada ha servido el informe de la ciencia. La ciencia ha dado un informe de que si se cazan más ballenas azules, la especie desaparecerá. Los políticos, los administrativos de la pesca, en naciones como el Japón, como Noruega o como Rusia, no los científicos, han decidido que se sigan pescando más ballenas. Esa es, amigos míos, la triste realidad con la que se enfrenta el que pretenda tener en su vida, como nosotros en nuestro programa, el objetivo de salvar la naturaleza. De poco servirán los informes fidedignos, objetivos y básicos de todos los investigadores y de todos los científicos. Porque a la larga serán empleados en la medida en que convengan políticamente a la administración de los grandes o de los pequeños países. ¿Cómo podría explicar, por ejemplo, un estudioso de la conducta humana a un país tercermundista que es posible que sean más felices sus súbditos, con un tipo de existencia neolítico, viviendo en pequeños poblados, donde labran personalmente la tierra, donde generan sus alimentos, donde todavía realizan sus funciones fisiológicas directamente sobre el campo, abonando con sus heces fecales los lugares donde van a plantar luego el mijo, el arroz o el trigo. Ellos quieren tener un televisor, un automóvil, un frigorífico y, hacer ser posible, trabajar en una fábrica. No habría manera de convencerles de que felicidad no tiene nada que ver con posesión material. No habría manera de convencerles de que la renta per cápita no traduce una renta per cápita felicitaria, sino solamente material. Y como los políticos para permanecer y para perpetuarse precisan constantemente elevar el poder adquisitivo de sus súbditos y precisan mantenerse en esa tremenda competencia material en la que está sumido, al menos, el mundo occidental, los informes de los sabios no servirán prácticamente para nada. El tema es como para poner la carne de gallina, porque dicen los sabios que si continuamos durante 50 o 100 años sin escuchar sus informes y guiados únicamente por presupuestos de orden administrativo, político o filosófico, es muy posible que no podamos contar a las generaciones venideras que no vendrán la catástrofe de una especie que se autotitula Sapiens. La inimitable Félix Rodríguez de la Fuente, un naturalista español. que feia un programa molt conegut, que va ser molt popular, que es deia El hombre i la tierra, a Televisió Espanyola, quan no hi havia les televisions <laughs> privades eh, i eren blanc i negre, doncs eh, pràcticament fins al principi dels 80 en blanc i negre. I teníem a, a aquest naturalista famós pels seus eh, llops eh, criats en cautiveri, també alguna petita polèmica amb això perquè doncs, els seus documentals utilitzava els llops com si fossin salvatges, quan en realitat estaven ensinistrats, però també forma part de la seva tasca pionera de divulgació ambiental perquè se n'anava als grans parcs naturals eh, com són els Picos d'Europa o, o a Doñana, Andalusia o aquí al Pirineu per mostrar doncs, la, la realitat salvatge d'aquests eh, entorns naturals, aquests diferents ecosistemes i, i els diferents doncs, certs vius que, que hi habitaven d'una manera doncs, molt peculiar. No? Um, en quant a comunicació sobre el terreny, sobre els diferents parcs naturals, quan encara doncs, no existien ni la meitat dels que hi ha ara, i fent aquesta feina de divulgació i de conscienciació de, de la importància de, de cuidar, respectar els espais naturals i, i els seus habitants. No? aquesta biodiversitat, en definitiva, que ens hem carregat amb molts pocs anys de, de vida embogida, globalitzada, eh, i en fi, anem al tema en concret que ens deia Félix Rodríguez de la Fuente, perquè feia aquesta crítica eh, totalment compartida de, no ho dèiem aquestes paraules, però sí a la diguéssim, incompetència dels, dels polítics que fan cas dels seus assessors i moltes vegades doncs, eh, no fan cas als científics que els assessoren i que els diuen doncs, eh, el que ha de passar. Un exemple doncs, és amb aquesta pandèmia, que es fa més cas als lobbies de pressió de, dels grups eh, econòmics i no tant als eh, científics que dirien clarament doncs, com s'ha de gestionar i no dic que sigui fàcil, però que es podria fer de moltes maneres i a vegades doncs, sembla clar que els interessos econòmics eh, estan per davant de, dels sanitaris no? eh, i de salut pública. Bé, aquesta crítica als polítics per no saber-se assessorar, ja no perquè siguin doncs, uns lombreres i sàpiguen doncs, entendre les coses, sinó perquè sàpiguen assessorar-se bé i prendre les decisions en nom de, dels científics que els diuen doncs, que és el més convenient. I per una altra banda, doncs això, aquesta contradicció de polítics versus científics, no? en definitiva. Pel que fa a això que ha dit dels països tercermundistes, a mi no m'agrada l'expressió perquè sembla pejoratiu. Hem de recordar que això és un comentari de fa 40 anys i valga'm, valga'm Déu, uh, ara jo estic aquí posant els punts sobre la, les is a Félix Rodríguez de la Fuente, ni més ni menys, en que també tinc unes idees, però en fi, tot sigui per... <laughs> No estic corregint el mestre Félix Rodríguez de la Fuente, ni molt menys, simplement tercermundistes sabem que és pejoratiu perquè hi ha un primer món i un tercer món, i per tant doncs, és eh, discriminatori una mica doncs, com el que passa amb els barris obrers eh, de Madrid en aquests moments amb el tema de la pandèmia i el tractament que, que han rebut a nivell de comunicació, eh, perquè a nivell pràctic doncs, no hi ha cap confinament, realment. Eh, no no s'està tancant cap barri, en principi, eh, ja veurem què passa. Per tant, és una forma de com comunicar les coses. Es parla de països subdesenvolupats que també és pejoratiu. I sobretot el problema és que és el primer món, l'anomenat primer món, o països occidentals, països del nord, diem-li com vulguem, ja ens entenem, Europa, Estats Units, que són els que estan expoliant els recursos dels països del sud pel seu propi benefici i, per tant, són els que estan contaminant i evidentment amb la connivencia de les èlits econòmiques d'aquests països, inclús amb una legislació laxa que també els afavoreix, com hem vist al Brasil, amb, amb la soja i la deforestació, per eh, poder doncs, alimentar els animals, el bestiar d'aquí, de les macrogranges, ja ho hem comentat, és un exemple. Per tant, tenim molta responsabilitat al primer món i sobretot amb el que deia, perquè això també es podria fer aquí. Estava parlant de, de utilitzar doncs, aquesta agroecologia també aquí, no només a, al tercer món, com, com deia Félix Rodríguez de la Fuente, que podrien fer, no? I viure d'una manera més austera. Bueno, aquí també. I, per tant, aquesta mercantilització de tot és el que s'ha de canviar. Aquest consum local és el que hem d'afavorir i, per tant, doncs, no permetre que aquesta globalització continuï destruint el planeta, els ecosistemes del planeta i les economies locals d'aquests planetes, també, en definitiva. Mm, els polítics doncs, cadascú votarà qui vulgui i jo crec que la qüestió medioambiental és una cosa doncs, bastant decisiva a l'hora doncs, de triar els partits que votem i més quan estem doncs, segurament a les portes d'unes noves eleccions aquí a Catalunya. Queden 6 minuts per arribar a les 7 de la tarda, així és que molt ràpidament us llegeixo aquest article. M'aniria directament als últims dos paràgrafs. La urgència del futur és un article escrit per Elisabet Goula Sardà al diari Ara. A partir del que està passant, hi ha dues maneres de pensament que tindria sentit i interès que guanyessin força – D'una banda, tots els corrents de pensament que posen èmfasi en la crítica a l'eurocentrisme. No podem seguir mirant el món des de la perspectiva d'un Occident que se segueix creient avantguarda. Primer, perquè aquesta pandèmia ha demostrat la incapacitat d'algunes de les grans potències occidentals de donar una bona resposta a aquesta crisi. I ha posat en evidència la seva manca de lideratge. Bé, això seria més discutible si necessitem lideratges. Ja hem dit que sí, polítics sí, però eh, la ciutadania també és prou gran per autoorganitzar-se. I tanco aquest parèntesis doncs, parlant d'aquest poder popular que també serà necessari en aquesta crisi econòmica i ecològica. En segon lloc, perquè si hem arribat fins aquí és justament perquè l'expansió d'un sistema de vida basat en l'explotació, el consum i l'extractivisme impulsat com a model de vida occidental arreu del món és el que grinyola de veritat. Això ho dic jo per acabar la frase. Fa massa temps que estem immersos en discursos monolítics que semblen reduir l'existència a un únic model de vida. I en vista de la situació actual, recuperar i escoltar altres narratives sobre com viure en i amb el planeta és una tasca urgent. Aquestes narratives que diu l'escriptora d'aquest article, doncs jo en diria experiències també, que és el que intentarem compartir, com hem fet fins ara, a l'Eco de la Vall. Per una altra banda, com a segona àrea de pensament, i podríem dir que pensament va lligat a l'acció i, per tant, el pensament condicionarà aquesta acció, ens cal una aproximació més complexa a aquesta crisi planetària que no es pot simplificar només a climàtica o econòmica, sinó que és fruit d'una acumulació i solapament de qüestions no resoltes des de fa temps. Aquí són realment interessants. Veus com la de l'enginyera, antropòloga i activista Yayo Herrero ens parla d'una crisi global que ja anomena guerra contra la vida i que té quatre grans fronts. L'emergència climàtica, crisi energètica, els conflictes i migracions que se'n deriven, la barrera creixent entre inclosos i exclosos, pobresa, precarietat, racisme i la invisibilitat de la independència i necessitat de cura entre els humans. Només entenent el vincle entre totes aquestes qüestions podrem fer front a la complexitat de la crisi que estem vivint, que l'emergència, que ja sabíem de fa temps, el que hem vist per primera vegada, és que el nostre impacte sobre el planeta pot provocar un baix econòmic i social pràcticament d'un dia per l'altre. Obro parèntesis perquè aquesta crisi econòmica, que és conseqüència de la crisi sanitària, i que aquesta crisi sanitària és conseqüència de la deforestació i de com hem tractat el medi ambient. Per tant, aquests virus s'escapen, existeix aquesta zoonosi que transmet el virus dels animals als humans degut al nostre vincle amb la natura. No hem sapigut separar suficientment, eh, encara que sigui contradictori, perquè estem molt allunyats de la natura, però no hem sapigut separar, almenys físicament, doncs, respectant les grans extensions de selva i de boscos com a espais lliures de la invasió humana i, per tant, hi ha hagut aquesta zoonosi. L'article acaba dient, de fet, el que aquests mesos s'ha demostrat és que estem vivint en un equilibri molt fràgil i que qualsevol nou factor pot fer esclatar tots aquests fronts en cadena, generant una crisi global. Així doncs, seria il·lusori seguir pensant que tot tornarà a estar bé quan trobem una vacuna per la Covid-19, per molt que tenir-la ens ajudi a superar l'emergència sanitària actual. Ens calen veus que ens ajudin a ampliar la perspectiva sobre el que està passant, que no defugin la complexitat de totes les crisis simultànies que ens han portat fins aquí, que desplacin la nostra mirada sobre el món i que ens permetin veure allò que ha estat omès durant massa temps. Totes aquestes qüestions eren sobre la taula molt abans de la pandèmia, ara s'han multiplicat la urgència. Així acaba aquest article. A les 7 en punt de la tarda he posat el punt a aquesta lectura de la urgència del futur de la cap de debats del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Elisabet Goula Sardà. I ens acomiadem amb la sintonia que ens marca l'inici d'aquest programa a les 5 de la tarda i la fi a les 7 de la tarda del diumenge. aquesta sintonia que és la banda sonora de la pel·lícula El bo, el dolent i el lleig, una pel·lícula de... La banda sonora és d'Ennio Morricone i la pel·lícula és de Sergio Leone. Podeu recuperar aquest programa i tots els que es vagin amatent i també els de la temporada passada al podcast l'ecodelavall.org. Doncs gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi amb aquest primer programa de la segona temporada el proper diumenge 27 de setembre i tornarem a les 5 de la tarda. Aquest programa s'emet de 5 a 7 de la tarda i espero poder doncs, portar un convidat o poder portar l'àudio d'aquesta xerrada, entrevista amb algun convidat i tenir noves veus per poder compartir aquestes noves narratives que ens deia l'article que he llegit. Jo mm, prefereixo utilitzar l'expressió doncs, a eh, experiències, però és evident que les narratives fan referència al pensament i, per tant, doncs, hem de trencar el pensament únic que a vegades sembla que ens vulguin imposar des de segons quins mitjans de comunicació i, per tant, també sempre pensament crític, llegiu molt. Um, si esteu llegint, doncs esteu perdonats de no escoltar aquest programa. Si esteu llegint algun llibre, doncs perdonats. I, si no, puntualment aquí, a partir de les 5 de la tarda, com us deia, i fins a les 7 de, del vespre, podrem dir, a mesura que avanci la tardor i l'hivern, a la sintonia del 107.7 de la FM. Moltes gràcies a tots i fins aviat. Thank you.